Klaivs Steipls Luis, Nārnijas hronikas, Lauva, Ragan un drēbju skapis. Priekšvārds Lūsijai Bārfildai Mīļā Lūsija, šo pasaku es rakstu tev, bet, kad to iesāku, vēl neapjautu, ka meitenes aug ātrāk nekā tiek rakstītas grāmatas. Nu jau tu esi par lielu, lai lasītu pasakas – un kad šo grāmatu izdos, būsi vēl lielāka. Taču kādu dienu tu būsi tik pieaugusi, lai atkal sāktu lasīt pasakas. Tu paņemsi šo grāmatu no augšējā plaukta, noslaucīsi putekļus un izlasījusi pateiksi man, ko tu par to domā. Varbūt tad jau būšu par kurlu, lai sadzirdētu, un par vecu, lai saprastu, bet es joprojām palikšu tavs mīlošais krustāvs. Klaivs, Steipls, Luiss. Pirmā nodaļa. Lūsija ielūkojas drēbju skapī. Reiz dzīvoja četri bērni - Pīters, Sjūzena, Edmunds un Lūsija. Šajā grāmatā stāstīts par to, ko viņi pieredzēja, kad kara laikā biežo uzlidojumu dēļ tika aizvestu no Londonas. Bērnus aizsūtīja uz kādu veca profesora māju. Viņš mitinājās tālu laukos, kur līdz tuvākajai dzelzceļa stacijai bija desmit jūdžu, bet līdz tuvākajai pasta nodaļai divas – Profesors nebija precējies un dzīvoja ļoti lielā mājā kopā ar saimniecības vadītāju Mises Makredī un trim kalpotājiem – Aiviju, Margarētu un Bertiju, bet šajā stāstā viņi gandrīz nepiedalās. Pats viņš bija vecs vīrs un kupls sirmu matu ērkuls klāja nevien viņa galva virsu, bet arī aizsedz seju. Profesors uzreiz ieguva bērnu simpātijas, kaut gan pirmajā vakarā, iznākdams pie ārdurvīm viņus sagaidīt, vecais vīrs izskatījās tik neparasts, ka Lūsija, viņa bija visjaunākā, mazliet nobijās, un Edmunds, otrs jaunākais, ar pūlēm valdīja smieklus, tāpēc izlikās šņaucam degunu. Kad viņi tajā vakarā bija novēlējuši profesoram labu nakti un uzkāpuši augstāvā, Zēni iegāja māsu guļamistabā, lai kopīgi pārunātu pirmās dienas iespaidus. Mums laimējies, nav šaubu, teica Pīters. Mēs kolosāli pavadīsim laiku. Tais vecais onkulīts ļaus mums darīt visu, ko gribēsim. Man šķiet, viņš ir ļoti jauks vecs vīrs, Sjūzen nopriecājās. Pietiek, pietiek! Edmunds nenocietās, jo bija nogurs un kā parasti censdamies to noslēpt, bija sliktā omā – Beidziet tā runāt! Kāpēc? jautājas Jūzena, starp citu, tev jau laiks gulēt. Tu runā gluži kā mamma, atteica Edmunds. Kas tu tāda esi, ka pavēli man iet gulēt? Patei gulēt! Vai mums visiem nevajadzētu iet gulēt? ievaicājās Lūsija. Ja mūs sadzirdēs, būs liela jēzga. Nē, nebūs, atbildēja Pīters. Šajā mājā neviens daudz neuztrauksies par to, ko mēs darīsim. Katrā ziņā viņi mūs nedzirdēs. No šejienes līdz ēdamistabai ir apmēram desmit minūšu gājiens pa kāpnēm un gaiteņiem. Kas tas par troksni? Lūsija pēkšņi jautāja. Viņa nekad nebija bijusi tik milzīgā mājā, un doma par garajiem gaiteņiem ar durvju rindām, kas veda neapdzīvotās istabās, lika tirpām skriet pāri kauliem. Muļķīt, tas ir tikai putns, Edmunds viņu mierināja. Tā ir pūce, sacīja Pīters. Te ir brīnišķīga vietne putniem. Es tagad iešu gulēt, bet rīt visu izpētīsim. Tādās vietās kā šī var atrast visu, ko. Vai jūs šur braucot, redzējāt kalnus un mežu? Te varbūt māju ērgļi un brieži, bet vanagi kā likts. Un āpši, Lūsija iesaucās. Un lapsas, Edmunds turpināja. Un truši, piebalsojas Jūzena. Bet, kad pienāca rīts, lietus lija tik stipri, ka raugoties ārā pa logu nevarēja saskatīt ne kalnus, ne mežus, ne dārza strautiņu. Skaidrs, ka lietus nepārstāts, noteica Edmunds. Bērni tikko bija kopā ar profesoru pabrokastojuši un tagad atrādās augstāvā, īpašā viņiem ierādītā garā istabā ar zemiem griestiem un četriem logiem. Ed, Beidz gausties, sacīs Jūzena. Varu derēt, ka pēc stundas noskaidrosies, bet tikmēr negarlaikosimies. Mums te ir gan rādio, gan daudz grāmatu. Kas vainas? Nē, nē, man šī nodarbošanās neder, iebilda Pīters. Es došos izlūkot māju. Pārējie viņam piekrita, un tā sākās bērnu piedzīvojumi. Māja bija liela, liela, likās tai nekad nebūs gala, un tā bija pilna negaidītu stūrīšu. Dažas durvis, kā jau varēja paredzēt, veda tukšās guļamistabās. Drīz vien viņi nonāca garā glēsnu galerijā, kur atradās bruņinieka tērps. Pēc tam viņi iegāja zaļā iztapsētā istabā, kuras vienā stūrī bija novietota arfa. Nokāpuši trīs pakāpienus uz leju un uzkāpuši piecus uz augšu, viņi nokļuva nelielā hallē, kas ved uz balkonu. Sekoja vēl vesela rinda istabu, kas bija pilnas ar grāmatu skapjiem – Grāmatas lielākoties bija ļoti vecas, dažas pat lielākas par bībeli. Drīz bērni ielūkojās pavisam tukšā istabā, kur vienīgā mēbele bija milzīgs drēbju skapis ar durvju spoguļiem. Bet patiesi cita nekā nebija, tikai beigtas gaļas mučas uz palodzes. Te nekā nav, vīlies noteica Pīters, un visi atkal izsoļoja ārā. Tikai ne Lūsija. Viņa atpalika no pārējiem, jo gribēja pamēģināt atvērt skapja durvis, lai gan bija gandrīz pārliecināta, ka tās būs aizslēgtas. Meitenei par lielu pārsteigumu durvis viegli padevās un no skapja izripoja divas naftalīnu bumbiņas. Ieskatoties iekšpusē, viņa ieraudzīja vairākus garus kažokus. Nekas Lūsijai nepatika tik ļoti kā kažoku smaržu un spalvas mīkstums. Viņa tūlīt pat ielīdz skapī un labsajūtā berzēja seju pret kažokiem. Durvis Lūsija, protams, atstāja vaļā, jo zināja, ka būtu muļķīgi ieslēgties skapī. Viņa paspēja solis priekšu, pirmajai kā žoka rindai sekoja nākamā. Iekšpusē bija pavisam tumšs. Lūsija stiep rokas, lai neieskriet ar pieru skapja aizmugurējā sienā. Meitene paspēja vēl vienu soli, otru, trešo, visu laiku gaidot, ka ar pirkstiem atdursies pret sienu. Viņa neko nevarēja sataustīt. Tas nu gan ir milzīgs skapis, nodomāja Lūsija, turpinādam lēnām virzīties uz priekšu un pašķirdama ar rokām mīkstās kažoku krokas. Tad viņa sajūt zem kājām kaut ko gurkstošu. Vai vēl kādas naftalīna bumbiņas viņa nobrīnījās un noliecās, lai pataustītu ar roku, taču tā bija nevis gaidīta cietā gludā koka grīda, bet kaut kas mīksts, pūkains un bezgala augsts. Dīvaini gan viņa noteica un paspēra vēl dažus soļus. Pēc brīža meitene atskārt, ka viņas seju un rokas vairs neglauž mīksti kažoki, bet dorsta kaut kas ciets un raupšs. Gluži kā koku zāri iesaucās Lūsija. Priekšā viņa saskatīja gaismu. Nevis tepat, kur vajadzēja būt skapja sienai, bet tālu, tālu priekšā. Uz galvas krita kaut kas augsts un mīksts. Pēc mirkļa meitene saprata, ka viņa stāv meža vidū – ir nakts, zem kājām sniegs, gaisā lido sniega pārslas. Lūsija bija mazliet nobijusies, bet arī pilna ziņkārs un satraukuma. Viņa atskatījās pār plecu starp tumšiem koku stumbriem, joprojām varēja redzēt atvērtās skapja durvis un tukšo istabu, no kuras viņa tikko bija iznākusi. Lūsija, protams, durvis bija atstājusi vaļā, jo saprata, ka būtu bezgala muļķīgi ieslēgt sevi skapī. Likās, ka tur aiz skapja vēl ir diena. Ja arī kas atgadās, es varu jebkurā brīdī tikt atpakaļ, domāja Lūsija un turpināja iet uz priekšu. Sniegam gurkstot zem kājām, viņa gāja cauri mežam uz priekšu pretī otrai gaismai. Pēc minūtēm desmit viņa sasniedza vietu, no kurienes tā plūda. Tas izrādījās laternas staps. Viņa apstājās un lauzīja galvu. Kādēļ te meža vidū ir laternas staps? Ko darīt tālāk? Te pēkšņi Lūsija sadzirdēja soļu dipoņu, un pavisam drīz starp kokiem parādījās ļoti savāds radījums, kas tūlīt iznāca laternas gaismā. Augumā tas bija tikai mazliet garāks par Lūsiju, un virs galvas turēja balti nosnigušu lietus sargu. Līdz viduklim viņš līdzinājās cilvēkam, bet tikai ar āžu kājām, ar spīdīgu melnu spalvu, bet pēdu vietā āžu nagi. Viņam bija arī asta ko Lūsija uzreiz neievēroja, jo, lai nevilktos pat sniegu, tā bija kārtīgi pārlikta pār roku, kuru turēja lietus sargu. Ap kaklu sarkana vilnas šalle. Arī viņa āda bija sarkanīga. Nepazīstamajam bija patīkama, neliela, neparasta seja ar īsu ķīļbārdiņu un sprogainiem matiem, kuros varēja saskatīt divus ragus. Kā jau teicu, vienā rokā viņš turēja lietus sargu, otrā vairākus brūnā papīrā ietītus saiņus. Sniegs un sainīši radīja iespēju par Ziemassvētku iepirkšanos. Tas bija fauns. Ieraudzījis Lūsiju, viņš tik ļoti satrūkās, ka izmet visus sainīšus no rokām. Ak vai! Fauns iesaucās.